Njega uzvišenog slavimo i veličamo, samo njega obožavamo, i nikoga i ništa moravnim ne smatramo. Svjedočimo da nema istinsko, istinskog božanstva mimo Allaha dželle šanehu. I svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika poslat sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko njega slijedi na pravom je putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute, to je učinio na svoju štetu i time Allahu dželle Đelešanuhu nimalo neće nuditi. Neka Allahov salam i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu čestnu porodicu, na njegove ashabe i sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Amin. Cijenjena moja braćo, <clears throat> postoje neke stvari u vjeri Allaha te barek ve ta'ala koje moraju kod svakog vjernika biti kristalno jasne. Tako jasne da ih ne može bilo kakva okolnost ili mjesto na kome se čovjek nađe ili prisustvo razno raznih ljudi poremetiti i dovesti čovjeka u sumnju gdje je istina. Prva stvar koju svaki mu'min treba na takav način da poznaje jeste sunet Allaha Đelešanu u odnosu na ljude i džine. A taj sunet se ogleda u tome da niko od ljudi i džina neće živjeti dunjalučki život, a da ga Allah Đelešenuhu neće iskušati, da ga Allah Đelešenuhu neće staviti na kušnju, na proveru, da taj donese dokaz u svoju korist ili protiv sebe na sudnjem danu. I ovo je nešto kao što čovjek zna da ako hoće da živi mora koristiti hranu i mora koristiti vodu i mora koristiti vazduh. Isto tako čovjek treba da zna da ako hoće da bude vjernik, mora da prihvati činjenicu, odnosno sunet Allaha Đelešanuhu, da mora biti iskušan i da će ga Allah te barek stavljati na kušnju, na provjeru, kako bi ukazao na njegovu iskrenost ili pak njegovu neiskrenost.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 Nisu zadešavale bolesti, i velike nedaće i bili su uznemiravani sve dotle dok bi Resul, dakle poslanik i oni koji su vjerovali uz njega govorili meta nasrullah kada će već Allahova pomoć ela inne nasrallahi karib kaže uzvišeni pa eto Allahova pomoć je blizu to jeste blizu onih koji ustrajavaju u pokornosti Allahu dželešanhu također ovo potvrđuje riječi Allaha te bareke ve taala u kojima kaže nestezbilla Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin Zar smatrate mislite da ćete ući u džennet a da Allah dželle šanehu neće ukazati na one među vama koji se bore na njegovom putu wa ya'lam as-sabirin ina one koji su strpljivi na njegovom putu te bareke ve taala Također riječi Allaha Đelešanuhu koje ukazuju možda najupečatljivije da je takav sunet Allaha Đelešanuhu odnosu na ljude i džine gdje kaže uzvišene ste zbila e hasiben nasu en jutreku en jakulu amenna wa hum la juftenun Zar ljudi misle da će biti ostavljeni na miru samo s time što će reći mi vjerujemo i da neće biti stavljeni na kušnju ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين A mi smo, kaže Allah uzvišeni, i one prije stavljali na proveru na kušnju, da bi Allah Đelešanu ukazao na one koji su iskreni i da bi ukazao na one koji su, koji su lažovi. Ovo je dakle prva stvar cijenjena moje braće koju mu'min treba da ima apsolutno jasno ispred sebe. A to je da ako hoćeš da budeš mu'min, moraš da znaš da kao što ne možeš da živiš bez vode i hrane, ne možeš da budeš mu'min bez da budeš stavljen na kušnju od strane Allaha te bareke ta'ala. Moraš te dakle, biti proveren. Moraš donijeti dokaz u svoju korist ili protiv sebe na sudnjem danu sa onim i u onome sa čime te Allah dželešanu iskušao od njegove uzvišene vjere. Tako su svi propisi Allahove dželešanu vjere došli da kroz sve te to iskušava tvoj gospodar te bareke te bareke ve Druga stvar, cijenjena moja braćo, nakon što čovjek svati ovaj sunet Allaha Đelešanuhu, druga stvar koja kod njega mora da bude kristalno jasna, jeste njegova obaveza njegova, njegova obaveza da se čvrsto drži Kur'an i suneta poslanika sallallahu alaihi wasallam. To jeste da bude pokoran Allahu Đelešenuhu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam bez ikakvih izuzetaka. Jer kada je u pitanju ova pokornost, ona mora biti, dakle, apsolutna. Ona mora biti takva da se ničemu i nikome ne može dati prednost ili dati mu udjela u ovoj pokornosti. Naprotiv, to je ona pokornost gdje se odbijaju svi zahtjevi kojima se traži od insana da se pokori nekome drugom, nekome od stvorenja u nepokornosti Allahu Đelešanu, njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Za ovo imamo mnogobrojne kuranske ajete kao dokaz i sunet Rasulullah sallallahu alaihi sallam. I ja ću spomenuti neke dokaze ne radi toga što ih mi nismo čuli i ne radi toga što ih mnogi ne poznaju. Mi ćemo vidjeti da ove ajete čujemo iz usta i onih koji se čvrsto njih drže i onih koji se manje čvrsto za njih drže, ali i oni koji se opšte njih ne drže. Jesu to riječi Allaha te bareke ve koje se koje se uče i na kojima je zasnovata sama osnova ovoga dina. O tih riječi jesu riječi Allaha Đalešanhu kada kaže neste zbila Kul ati'u Allaha wa rasule fa in tavallav fa in Allaha la ihubu kafirin. Reci pokoravajte se Allahu i poslaniku a ako glave okrenete pa doista Allah Đalešanhu ne voli kafire. Pa je upozori Allah Đalešanhu da pokornost Allahu Đelešanu, njegovom poslaniku, sallallahu aleyhi wasallam, jeste ono što je naredba gospodara svjetova. A zatim ukazao da oni koji se okrenu od te pokornosti, spomenu je Allah Đelešanu u drugom kontekstu, da Allah uzviše ne voli kafire. Što znači da je to put ka kufru. Nekada će biti jasniji kufr kada se okreneš od onoga što je jasno i što je došlo kao fardi ajn obaveza svakom pojedincu, a nekada će biti grijeh samo, jer se nisi u potpunosti okrenuo od pokornosti, ali si djelimično. Međutim, ta, ta mala nepokornost na početku, kada se namnoži i kada se ustrajava na njoj, neminovno ćete dovesti do čega? Dovesti, dovešete do, do kufra u Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala. Zato Allah Đelešanu ovdje završio ovaj ajet riječima fa inna Allahe la yuhibbul kafirin doista Allah Đelešanu ne voli kafire. Zatim riječi Allah te barek ve kad kaže neste zbila wa atiu Allahe wa rasule lallekum turhamun i pokoravajte se Allahu i poslaniku lallekum turhamun da bi vam se on smilovao te barek ve ta'ala. Dakle nema milosti robu ako nema robove pokornosti Allahu Đelešanu i njegov poslaniku sallallahu alaihi wasallam. sallam. Zatim riječi Allaha Đalešanuhu Ja juha ladina amenu ati Allah wa ati ur rasule wa ulil emri minkum O vjernici pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i vašim predpostavljenima Fa in tanazatum fi še'in fa rudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minune billahi wal jumil ahir Ako su nečemu razilazite ako su nečemu raziđete onda to oko čega ste se razišli vratite to Allahu Đelešanu, njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, ako vjerujete, vjerujete u Allaha i u poslanika, ako, eh, ako vjerujete u Allaha i sudnji dan, ako vjerujete u Allaha i sudnji dan, pa je ovdje Allah, te barak i ta'ala, naredio da ako se desi nešto oko čega se razilaze muslimani po pitanju vjera Allaha Đelešanu, naredio im je povratak Da im presudi ko? Da im presudi Kur'an i sunet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pa oni koji se vrate i vraćaju za presudu Kur'anu i sunetu, to su oni koji vjeruju u Allah Đelešanu i u sudnji dan, zasigurno. I to potvrđuju tim postupkom. Međutim, oni koji izbjegavaju i neće sud Kur'ana i sunneta, a hoće da se njihova riječ uvažava i da bude ona glavna, Mi im kažemo da je Allah Đelešanu spomenuo in kontum tu'minu nebillahi wal jomil ahir ako vjerujete u Allah i sudnji dan. Oni koji se vraćaju za presudu Kur'anu i Sunnetu, to su oni koji vjeruju u Allah i sudnji dan. A shodno tome, oni, oni koji neće da se vrate za presudu Kur'anu i Sunnetu, nego traže neke druge strane i traže većinu koja će ih podržati i traže druge dokaze i druge presude, takvi zasigurno time dokazuju, dokazuju kakav je njihov, njihov hal po pitanju vjere Allaha te bareke te bareke wa ta'ala <clears throat> zatim riječ Allaha jale šanuhu wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum tu'minin i pokoravajte se Allahu jale šanuhu njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam ako ste mu'mini ako ste mu'mini pokoravajte se što znači ako niste vi ćete biti ti koji se neće pokoravati Allahu te bareke wa ta'ala Zatim riječi Allaha Đelešanu kada kaže ne se izbila Ja juha ledina amanu ati'u Allahe wa ati'u Rasule wa la tubtilu a'malekum. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku, wala tubtilu a'malakum i nemojte poništavati, nemojte poništavati svoja djela. To jeste sa nepokornošću Allahu dželle i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nemojte sa time poništavati svoja djela. Zato čovjek koji je nepokoran Allahu Đelešanu i poslaniku sallallahu alaihi wasallam na ovaj ili onaj način poništava i ono dobro što čini u ime Allaha Đelešanu. I mi znamo da čovjek kada pade u kufr, sva mu djela bio i poništena. Čak Ulema spominje da onaj ko čini mali širk, da mu i mali širk poništava sva dobra djela. Ali mu ne poništava osnovu imana. I zbog toga je jako važno da insan, da mu'min, nakon što je shvatio sunet Allaha Đelešenuhu, da mora on biti iskušan, da shvati njegovu obavezu držanja za Kur'an i sunet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, za pokor, da bude pokoran Allahu Đelešenuhu i poslaniku sallallahu alaihi wasallam, i da se boji da sa nepokornošću može poništiti, mogu biti poništena sva njegova dobra djela, A'udhu billah, čovjek se trudi godinu i dvije i pet i deset i dvadeset i nakon toga dođe sa nepokornošću Allahu Đalešanu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam pa mu sve bude poništeno. Zar neko to želi? Zar želi neko da ono što zarađuje i što čuva i o čemu brine godinama da nakon toga se desi jedna, jedna stvar s kojom će sve to poništiti i sve to upropastiti? Zasigurno da je dunjaluk u pitanju, neka sitna dunjalučka stvar i korist, čovjek bi je čuvao i ne bi je poništio, osim ako bi mu se stvarno nešto otelo. A kako tek onda din Allaha Đelešanuhu, bez koga čovjek, bez koga čovjek od Allaha Đelešanuhu nema šta da očekuje, osim vatre, osim vatre džehennemske. <clears throat> Zatim kaže Allah tebareke ve taala: "Fel yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim." I neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Neka se dobro pripaze. Da i Allah Đelešan, da im Allah Đelešan ne bi dao neku fitnu, da ih ubaci u neku fitnu ili da ih ne zadesni žestoka i bolna patnja. Dakle, ovo je prijetnja Allaha Đelešanuhu onima koji ne postupaju u skladu sa naredbom Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, već se njoj odupiru. Postupaju po nekim drugim zahtjevima i naredbama, po tražnji ovoga ili onoga, a zapostavljaju naredbu Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem i naredbu Allaha Đelešanuhu. Zato uzvišeni te barak i vatala upravo nam, cijenjena moje braćo, opisuje, opisuje stanje onih koji na ovom dunjaluku imaju određene funkcije, određenu moć, bogatstvo i tako dalje. Dakle, njihov glas jako je važan i vrijedan i utjecajan. Po njemu se ravnaju mnoge stvari. Oni koji danas traže od vjernika da im se pokore, oni koji danas traže pokornost njima, makar u tome je bila i nepokornost Allahu Đelešanu i poslaniku sallallahu alaihi wasallam. sallam. Oni koji danas ne vide nikoga ispred sebe, ko, koji su sebi zacrtali da su oni ti kome se mora pokoriti sve i svašta. Spominje Allah te barek ve taala upozorava vjernike, upozorava vjernike i spominje upravo stanje tih takvih onda kada će se susreti sa onim što im je Allah te barek ve taala pripremio. Pa kaže uzvišeni te baraka wa ta'ala wa anziri nase jaume jatihimu l'azab i kaže ti opomeni ljude danom kada će im doći kada će im doći azab kazna fa yakulu alladhina zalemu pa će govoriti ti zulumčari tog dana kada se susretnu sa kaznom govorit ti zulumčari ti koji na ovom svijetu Allah najbolje zna nikada možda nisu se obratili Allahu Đelešanu u riječima Rabbena Allahume nikada jer kod mnogih je postalo poniženje da spomenu riječ Allah da spomenu riječ moj gospodar moj rab već kada moraju da spomenu onda kažu Bog uzimajući praksu i ličeći na one koje je Allah Đelešanuhu nazvao nevjernicima od židova kršćana i drugih mimo njih. Pa će ti zulumčari govoriti فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا i govorit će ti zulumčari رَبَّنَا أَخَرْنَا إِلَا أَجَلٍ قَرِبٍ Gospodaru naš, odloži nam eđel još neko kratko vrijeme. A, odloži nam eđel neko kratko vrijeme. Nuđib davateke wa natabi ar-rusul. Kaže da se odazovemo tvome pozivaču i da slijedimo poslanika. Allahu akbar. Na Dunjaluku nije htio da zna kada ga poziva neko kao daje je Allahu Đelešanuhu, pozivač Allahu Đelešanuhu, uši zatvara, okreće glavu, naziva ga za ostalim, naziva ga da je to vrijeme prošlo prije 14 vijekova, Da je to nešto zaostalo, da su danas vremena demokratije, vremena civilizacije, kufra. I da danas nema mjesta pozivu Allah, u Allaha Đelešanuhu onako kako je to došlo preko Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, taj isti će zulumćar kada se sretne sa azabom, sa kaznom Allaha Đelešanuhu govoriti gospodaru, odloži mi samo još malo. Daj mi samo još malo prostora vremena. A Mi ćemo se odazvati tvome daji i slijedit ćemo poslanika. La haule wa la kuvata illa billah. Međutim, Allah Đelešanuhu je svima njima odgovorio La ju ahir Allahu nefsen idha džaja dželuha. Allah Đelešanuhu neće odložiti eđel čovjeku kada mu njegov smrtni čas dođe. Alas. Završeno je. Nema odlaganja. To je što je. Šta si u tome učinio, učinio. Šta si propustio na svoju si štetu Propustio. Popravnog nema. Hoćeš li ti danas, hoćeš ti danas odlagati stvari za sutra, za prek sutra, za naksutra, to je tvoj problem. Ali te Allah Đelešanuhu zadužio da mu robuješ. Allah Đelešanuhu te zadužio da mu robuješ od onog momenta kad si postao punoljetan Allahov robe, pa dok se ne vrati svom gospodaru, bićeš pitan šta si učinio sa vjerom Allaha Đelešanuhu. Jesi dželle Đelešanuhu obožavao ili si obožavao nekoga drugoga? Zato ćeš biti pitan i nećeš uspjeti osim sa dokazom s kojim si živio, nećeš uspjeti da se braniš. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u jednom obraćanju ashabima na način, kako kaže prenosilac, da je takav vas držao takav govor je držao da su oči zarosile suzama. Da je takva tišina bila kod Arapa se upotrebljava kao da mi je ptica, kaže, na glavi. To jeste, ne smije, niko se nije pomirao da ne bi ona odletela. Tako su pažljivo slušali taj, taj vaz Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pa jedan od ashaba, radijallahu ta'ala anhu, upitao poslanika sallallahu alaihi wa sallam i zatražio zata, zatražio oporuku vasijet pa kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam usikum bit takva Allah oporučuje vam da se bojite Allah djelešanuhu wassamu wa ta'atu i da budete poslušni i da budete pokorni wa in ta'amara alejkum abdun habešijun. Makar vam naređivao rob habešijski, on bio vam narednik. To jeste da budete poslušni i pokorni. وأنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا jer doista kaže onaj od vas ko bude poživio vidjet će mnoga razilaženja koja će nastati nastati među ljudima u umetu فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين pa je na vama tada kada nastupe ta razilaženja da se čvrsto držite moga sunneta i suneta mojih pravednih i upućenih halifa. Obaveza je tada, kada nastupi razilaženje, da se čvrsto držite moga suneta i suneta mojih pravednih halifa. Abdu alejha bin nevadjid, Kutnjaci, kutnjacima se čvrsto dohvatite za taj sunet. To jeste, tada će morati čovjek da se čvrsto drži, poput kada kutnjacima nešto zgrabiš i ne puštaš. Ako želiš ostati na pravom putu. Wa iyyakum wa muhdathat wa muhdathat al-umur a na vama je obaveza da se čuvate novina u vjeri fa inna kulla bidatin dalalah jer doista je svaka novotarija zabluda. Svaka novotarija je zabluda. Iz ovih i mnogobrojnih drugih kuranskih hadijskih dokaza cijenjena moje braćo, razumijemo drugu stvar koja mora pred mu'mina da bude čista i jasna ko dan. A to je da obaveznost pokornosti Allahu Đelešanu i poslaniku sallallahu alaihi wasallam je takva da nikada se ne smije i ne može pojaviti zahtjev nekog stvorenja zahtjev nekog stvorenja da se njemu pokorimo u nepokornosti Allahu Đelešanu ili poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, može biti da se čovjek i u obavezi da se pokori učenjacima, da se pokori vladaru muslimana Obaveza je da mu se pokoriš u onome što traži od tebe, ali u, što je u skladu sa pokornošću Allahu Đelešanu i poslaniku, alaihi salatu wasalam. Međutim, ako se pojavi nešto što je, što, sa čime se traži nepokornost Allahu Đelešanu u pokornosti tom stvorenju, to se ne smije, braću, prihvatiti. I to se odbacuje. I to se odbacuje. Jer je Allah Đelešanu ispred svega. I Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je nakon toga onaj kome se mora pokoravati. I naredba o tome videli smo došle Kur'anom i Sunnetom Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. dakle, ovdje nam postaje, postaje nam jasne ove dvije stvari, inša Allahu ta'ala. Da čovjek poznaje sunet Allaha Đelešanuhu vezano za iskušenje. I da čovjek poznaje obaveznost pokoravanja Allahu Đelešanuhu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Besprekorno. Bez toga da postavi se i pitanje, e sad, evo, došla je naredba Allah Đelešanuhu, da li da se pokorim ili ne? Da li da udovolim Allahu Đelešanuhu ili da udovolim onome koji traži od mene da se da ovdje zgriješim Allahu Đelešanuhu i poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Već naprotiv, sve što se pojavi, a sa čime se hoće i traži nepokornost Allahu Đelešanuhu i griješenje Allahu Đelešanuhu i poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da, mu, da je mu'minu pred očima apsolutno jasno nema pokornosti, nema pokornosti <clears throat> stvorenju u nepokornosti Allahu te bareke, Allahu te bareke wa ta'ala. Zbog čega cijenjena moje braćo spominjem ove stvari? Iz razloga što vjernici moraju stalno da obnavljaju svoje znanje, moraju stalno da se podsjećaju na dokaze, moraju stalno da se podsjećaju i da se usmjeravaju ispravnim ispravni menheđom ehli sunet val džemata. Da ne idu u jednu ili drugu krajnost, već da se strogo drže onoga na čemu je bio Selefu Salih, oni za koje je došla garancija da su bili na istini i da su nam istinu prenijeli i da, te, da je ta istina došla do nas. Na ime ovih dana, cijenjena, cijenjena moje braćo, a, pojavilo se jedno pitanje koje je sada aktuelno od jedne organizacije koja je ovdje na prostorima ove države u kojoj živimo, koja je osnovala se poput svakog džemata drugog koji se osnovao, sebe nazvala islamskom zajednicom ove zemlje i ona važi za taj faktor u ovoj državi. Međutim, ni jedan džemat, ni jedan džemat u ovoj državi nije imao dakle, nikakve obaveze pri svome osnivanju i svome djelovanju do sada naspram te, naspram te organizacije. Niti je ta organizacija ikada imala svoje ingerencije nad bilo kojim džematom. Dakle, svaki džemat je zaseba, zaseban a, primjer, zaseban primjer i svaki džemat djeluje shodno svojim mogućnostima, svome, svo, shodno svome programu i tako dalje i tako dalje. Ovih dana se pojavilo, do duše još od prije otprilike godinu dana, počeli su neke informacije da se pojavljuju upravo iz te organizacije, kako oni jednostavno iskazuju želju da svoju ruku produže i da je stave nad džematima u ovoj zemlji. Nema sumnje da e, nije su oni jedini koji to žele. To žele i oni iz ona takva organizacija iz Bosne i takva organizacija iz Sanđaka i takve organizacije iz Turske na svojim džematima i tako dalje, tako dalje. To je nam apsolutno jasno i poznato. Međutim, međutim kažemo, uh, ova organizacija do sada, od svoga postojanja do sada, nikada nije imala nikakve ingerencije nad bilo kojim džematom u ovoj državi. Sada se pojavio taj njihov apetit i želeli bi da uzmu u svoje, pod svoje okrilje mnoge džemate, mnoge džemate ili sve džemate ako uspiju, kako bi svakako što imaš više pomagača, što imaš više svojih navijača, ti si sve jači, ti si sve imućniji, ti si sve utjecajniji i tako dalje i tako dalje. Nije, ne bi bio problem da se radi o organizaciji koja je dakle zasnovata na pravdi na bogobojaznosti i na tome da se zaista želi Allahu Đelešanu zadovoljstvo. Da se želi oformiti džemat muslimana na ovim prostorima koji će disati na Kur'anu i na sunetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, problem je u tome što kroz dug niz godina mi dobro poznajemo tu organizaciju. Kao što lično poznajem neke ljude koji su dakle u tom samom vodstvu i znam ih dakle odlično. Znam i odlično sam sa njima radio. Znam o kome se radi i znam da niko od njih koji su kao predstavničko tijelo te organizacije i vrh te organizacije ne posjeduje ama baš nikakvu kvalifikaciju zbog čega bi ili sa čime bi oni mogli da budu oni koji zaslužuju da im drugi priđu. Prvi razlog jeste taj što na svom ponašanju u svom obhođenju i odnosu prema vjeri Allaha Đelešanuhu nemaju ni jednog jedinog dokaza niti traga da su to bogobojazni ljudi i da ti ljudi zaista hoće vjeru Allaha Đelešanuhu da sprovedu i da širu na ovim prostorima. Druga stvar, niko od njih nema nikakvu, dakle, vjersku kvalifikaciju da je učevan, da je završio, ne znam ti, šerijatska prava, da je magistrirao, doktorirao i tako dalje. Dakle, da po nečemu može kazati, evo ja sam taj koji sam, koji sam a, zaslužan da budem na čelu te organizacije, da okupim ljude. Iako kod nas to nije mjerilo, ali kada saberemo sve stvari, onda nam postaje jasno i postaje nam mjerilo celokupno, dakle, njihovo stanje, zbog čega kažemo da oni po nikakvom pitanju nemaju prava niti mogu dobiti niti mogu dobiti to mjesto za koje se bore i koje, koje promovišu. I sve ostale karakteristike vezano za njihov ahlak, vezano za njihov edep, vezano za njihovu davu koja je nikakva i tako dalje, znači ništa ne ostavlja traga da nam ukazuje na neko činjenično stanje gdje možemo kazati pa evo ovi ljudi imaju te i te stvari koje su sladu sa šerijetom i dokazuju nam ili upućuju nas na to da oni rade za vjeru Allaha te bareke te bareke ta'ala. Sada su oni počeli ove godine, sad su, ovaj, aktiviralo se to da su poslali navodno nekim džematima a, širom Austrije dopise kako ti džemati moraju pristupiti toj islamskoj To je organizacija islamske zajednice. Za Beč još to nije, znači, došlo. Kažu, najavljuju tek od januara. Ja lično sumnjam da je to tako. Oni su u tom svom zahtjevu, u svom zahtjevu postavili su određene stvari koje se traže kao neminovnost da onaj ko prihvati da uđe pod islamsku zajednicu, da mora se držati određenih, određenih stvari, jer imaju svoj statut, dakle, koji usmerava šta smije, šta ne smije, šta može, šta ne može, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, oni su verovatno shodno svom, svom džehlu i svom neznanju i na samom početku dali nam jasnu sliku onome ko, ko gleda Kur'anom i sunnetom Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o tome šta u stvari hoće i šta im je cilj. Pa su na samom početku s jedne strane zaprijetili da džemat može opstati samo onaj koji ima 50, najmanje 50 članova. S druge strane, da imam džemata ne može produžiti vizu u ovoj zemlji Osim onaj džemat koji bude pod njihovom kapom. S jedne strane su ovo postavili. A s druge strane su rekli, zabranjeno je svakome onome ko pristupi našoj organizaciji da govori o dvijema stvarima. Da govori nešto protiv židova i kršćana i da govori o džihadu na Allahom dželješanom putu. Što se prvih uslova tiče, to je stvar kako i sami vidite, braćo, dakle, je stvar koja nikakve veze sa šerijetom nema. Već, naprotiv, apsolutno je protiv šerijeta Allaha Đelešanu. U svemu se suprostavlja. Džemat je ono zašto je Kur'an i Sunet rekli da je džemat. I u arapskom džema znači i troje. Kada je troje, onda je džema, onda onda je množina. I zato je to najmanji broj i kod validnosti džume, da bi se džuma obavila. Jedan da drži hutbu i dvojica da slušaju. To je žemat. S druge strane, a oni su postavili uslov 50, s druge strane, ucenjuju sa produžetkom vize. Dakle, apsolutno dunjalučko pitanje koje nikakve veze sa verom nema. Boravak ovde ili onde, to je Allahu Đelešanuhu određenje Mi svakako, ako, ako nam negdje zabranjuju da ispoljavamo vjeru, u obavezi, u obavezi smo da napustimo to mjesto i da se preselimo na drugo mjesto gdje nam je dozvoljeno da ispoljavamo dinu Allaha Đelešanu. Međutim, oni sa ovim plaše, plaše ovaj, one koje, koje mogu na takav način da uplaše. A što se tiče druga dva zahtjeva, odnosno njihova stava, da se ne smije govoriti protiv židova i kršćana, i da se ne smije govoriti o džihadu na Allahom Đelešanom putu. Dakle, ovo je stvar da onaj ko stoji iza ovoga da je čisti kjafir. Bez i najmanje sumnje u to. To je dakle stvar da neko kaže ne smije se više govoriti i spominjati ono što je rekao Allah Đelešanu. I ono što je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Musibet je veći cilj na moje braće u tome i u toliko što su se neki, da ih nazovem, maloumnici, koji ne razumiju din Allah Đelešanu, koji su nam pokazali svojom vanštinom koliko vrijede i kada je u pitanju edeb islamski, i kada je u pitanju ahlak islamski, i kada je u pitanju način na koji zarađuje i metak, i kada je u pitanju način na koji ga troši, i kada je u pitanju njegovo znanje skučeno i razumijevanja Allahova dina i apsolutno celokupni njegov odnos prema islamu i prema muslimanima uopšte. Takvi ljudi su, čim su čuli za ovaj dopis, požurili da iskoriste svoje funkcije koje imaju određen, u određenim džematima i da požure da protnu ovo, da prođe kroz džemat kao neka informacija, eto, desilo se sad ovdje na semaforu, dvojica se pobiše. Ne znamo ni ko su, ni šta su, nemamo ni, nikakvog interesa o tome. Bilo i prošlo, ne pojašnjavajući o čemu se radi i koliko ovo krupna stvar. Da prihvatiš, da prihvatiš da budeš pod krovom onoga koji ti je za uslov postavio Dakle, jedno stvari da ne smiješ više čitati Allahovu knjigu, kakva jeste, već moraš izdvajati dio po dio. Pa kada najđu ajeti koji govore o židovima i kršćanima, moraš i preskakati. Kada neđu ajeti koji govore o džihadu na Allahom putu, moraš i preskakati. Kako će hafizi opstati na ovome? Morat da se negdje skrani za deset zidova, da uči Koran, da ga ne bi zaboravio. A? Zato kažem, ovi neki malumnici koji su uzeli maha i rovare i prave mnogobrojne spletke među samim dajama i prave razdore među onima koji su u osnovi na Kur'anu i na sunetu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i dovode do mržnje među dajama i džematima i na razdvajanju rade između njihovog džemata i drugih džemata koji su također na Kur'anu i na sunetu, takvi su požurili da iskoriste priliku da eto tako ćemo mi to brzo, mi smo vešti, mi smo maheri za to. Mi ćemo to proteti, narod će to podržati, prišuteti i to će proći, a mi smo obavili svoj posao. Međutim, Allah Đelešanu je dao da nije tako. I ne može proći sve. Ako ti prelazimo preko nekih stvari, nećemo ti preći preko svih. Ako ti prelazimo preko malih ispada, Kaže mali, mali odnosu na ovo, jer ovo je jako krupno i veliko. Nećemo ti preći onoga što je, što, sa čime si sada došao i što hoćeš da provučeš, što hoćeš da provučeš kao kukavičije jaje. Neće, ne, nećeš tako proći. I zbog toga, cijenjena moje braćo, ovdje mi je cilj da ukažem i upozorim na ovu stvar. I da uputim savjet i nama i drugima. Da povedu računa ko kola oko njih i ko stalno upada kao savjetnik koji zlupotrebljava dobrotu određenih daja i njihovu blagost kako bi provukao svoje pokvarene ideje i svoj džehl i neznanje i sa time uvalio i daju i uvalio cijeli džemak i većinu braće koja uopšte i nemaju nekog interesa jer imaju poverenja u daje da će i oni zasigurno voditi putem istine. I onda ljudi upadnu odjednom Godinama smo se borili da imamo samostalne mešćide u kojima možemo govoriti istinu, u kojima možemo govoriti Kur'an i Sunet. Danas hoće ti takvi da nas poture i ubace pod opet jednu šapu koja nam neće dozvoliti koja nam neće dozvoliti više da govorimo Kur'an i Sunet i to, još, to nas još na početku upozoravaju i kažu nam da, da, da se više ne smije govoriti o židovima, jevre, o židovima kršćanima niti o džihadu na Allahom želešanom putu. Zato cijenjena moje braćo, <clears throat> nisam tako mi Allah uzvišenog, nisam mogao da nađem takve ljude koji tako ro rovare, osim u riječima Allaha te barake od tada kada kaže neste zbila فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَكُولُونَ نَحْشَا أَنْ تُسِيبَنَا دَائِرَ Kaže, zar ne vidiš one bolesni srca koji žure da sklopu prijateljstvo sa nevjernicima? žure da slope prijateljstvo sa nevjernicima, jak u lun govore, naša antusibena daire, mi se bojimo da nas nekakav musibet ne pogodi. A, boje se, da i nekakav musibet ne, ne pogodi. Fa sallahu an yati bil fathi a Allah će zasigurno sa, doći sa pobjedom a amri min indihi ili sa nečim od sebe <clears throat> fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin pa će se oni zbog onoga što su tajili u svojim prsima zasigurno zasigurno kajati I u riječima Allaha Đelešanuhu وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ Ima ljudi koji govore mi vjerujemo u Allaha Đelešanuhu فَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَالَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَذَا بِاللَّهِ A kada budu radi Allaha iskušani, onda smatraju iskušenje ili mučenje koje im dolazi od ljudi kao Allahovu kaznu. Pa kao što bi pobjegli od ovog iskušenja od ljudi, ako bi mogli, isto tako gledaju da pobjegnu od kazne Allaha te bareke. Tebareke wa ta'ala. <clears throat> I u riječima Allaha Đelešanuhu وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذُنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَكَتُ I kaže, neki od njih, kaže, govore, poštedi nas, ostavi nas, nemoj nas ubacivati u fitnu, nemoj nas ubacivati u kušnju. Ovo je govori jedan monafik, poslanik, alaihi salatu wasalam, kada ga je pozvao i rekao mu, zar se ne spremaš za, za boj? Idemo u borbu protiv Rimljana. Pa mu je govorio ovaj munafik, Allahov poslaniće, ja sam poznat u plemenu kao čovjek koji je jako slab kada su u pitanju žene. A njihove žene su bijelkinje, pa bojim se kad, kad ih sretnem tamo da ne padnem, kaže, u, u fitnu. Pa mu odgovara Allah Žešanu, kaže, e baš si u fitnu upo. Baš si u fitnu upo. Ti koji se izlačiš kao hoćeš neki hajr džematu, neki hajr daji, a u stvari, a u stvari, radiš što radiš i rovariš i rovariš kako rovariš, pa upadaš i ti u fitnu i ubacuješ i ubacuješ druge u fitnu. dželle Đelešanu molim da nas utvrsti na istini, da nas uputi na hak, da nas pomogne i da nas sačuva skretanja sa pravoga puta. Amin, ja rahme, rahmin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allah dželle šanuhu objavljuje svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem svoje riječi pa mu kaže ne ste izbila wa anihkum bainahum bima anzal Allah i ti sudi među njima po onome što ti Allah objavljuje wa la tattabi ahwa'ahum i nemoj da slijediš njihove prohtjeve njihove strasti wa hadharhum i pričuvaj ih se en yaftinuka an ba'di ma anzal Allah ilejk Pričuvaj i se da te ne odvrate od nečega, od onoga što ti, se, što ti Allah dželle Đelešanu objavljuje. Fa in tavallew, pa ako se oni okrenu od, od toga, fa fa'alem ti znaj enne ma yuridu Allah an yusibahum i badi zunubihim, znaj da za sigurno Allah dželle Đelešanu želi da ih kazni zbog, neki, zbog nekih njihovih grijeha. Pa dakle, ovdje cijenjena moje braćo, Allah dželle Đelešanu ukazao i upozorio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ne dozvoli da ga neki od ljudi da ga odvrate od bilo čega od onoga što mu Allah te bareke taala objavljuje pa je dakle obaveza svakom mu'minu da sljedeći ovo upozorenje i ovu naredbu Allaha dželešanuhu da povede računa i ne, da ne dozvoli da ga bilo ko od ljudi prevari i da ga skrene da ga skrene sa staze Islama, da ga skrene od Kur'ana i sunata Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem <clears throat> Zato uzvišeni Tabarak wa ta'ala kaže, obraćajući se ashabima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i e, njegovom umetu uopšte, لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ الْأَمْرِ لَانِتُ Kada bi se poslanik alaihi salatu wasalam vama pokorio i poslušao vas u mnogo čemu što vi tražite od njega, vi biste svi propali. Vi biste svi propali. Zato nema pokoravanja zahtjevima koji traže da se bude nepokorno Allahu te bareke, tebareke wa ta'ala. Svakako cijenjena moje braćo, da je ovdje, da ovdje imamo dokaza kroz cijeli Kur'an časni, da jedan mu'min nikada ne smije prihvatiti ovakve stvari i ovakve zahtjeve, jer je došla prijetnja Allaha te bareke ve taala, žestoka prijetnja, žestoka prijetnja onome ko bude skrivao nešto od vjera Allaha dželešanu. A ti ako prihvatiš, Ako prihvatiš ulazak u ovu organizaciju koja ti zabranja na početku da govoriš o židovima, kršćanima i da govoriš o džihadu na Allahovom putu, pa zar to nije skrivanje istine koja je došla od Allaha Đelešanu? Zar to nije uzimanje dijela Allahove knjige, a ostavljanje drugoga dijela? Zato uzvišeni kaže Nestezbila in ne ledina jak tu ma anzalna minel بينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون doista oni koji skrivaju ono što mi objavljujemo od jasnih dokaza i upute koji su poja, koje smo pojasnili ljudima u knjizi ulaika yal'anuhum Allah na takve je Allahu prokletstvo na takve je Allahu prokletstvo i prokletstvo oni koji imaju pravo da, da, da proklinju Dakle, ovo je prijetnje Allah Đelešenuhu onima koji budu skrivali istinu. A zbog čega je skrivaš? Zbog čega je skrivaš? Zato što nam neće dati da boravimo ovdje? Zato što će nam ukinuti vizu? Ili ovo ili ono? Subhanallah! Zar mu'min može prihvatiti da radi nešto sa čime će rasrditi Allah Đelešanuhu? Sa čime će rasrditi svoga gospodara koji ga je stvorio? Da bi udovolio svome nefsu ili da bi udovolio nekome od stvorenja u nepokornosti Allahu te bareke, te bareke wa ta'ala. I završit ćemo govorom šejha <clears throat> šejha Gunajmana koji nakon što spominje vasijet kojeg je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ostavio Muad ibn Džebelu kada mu kaže وَاَنْهَاكَ أَنْ تُتِيَ آثِمًا i zabranjujem ti da se pokoriš atimu onome koji je grešan Zabranjujem ti da se pokoriš onome koji je grešan. I spominje riječi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem koji mu kaže onoj skupini koja je pošla kao izvidnica pa ih je njihov Emir naredio da sakupe drva i da nalože vatru i da uđu u tu vatru, pa su oni to odbili dok ne dođu i ne pitaju poslanika alejhi salatu wasalam za to. Pa kada su mu to ispričali, šta im je rekao? Kaže im Rasul sallallahu ve sellem: Leo da haltu muha, da ste vi u nju ušli, ma harestu min ha ebeden, nikada iz nje ne biste više izašli. Nikada više iz te vatre ne biste izašli. Inneme ta'atu bil ma'ruf, jer je pokorno samo onome što je ma'ruf, onome što je poznato od vjere Allaha Đelešenuhu. La ta'ata li, li mahlukin fi ma'asijati l'halik, i, i nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Allahu Đelešenuhu. Pa kaže šehi Gunaiman u šerhu Fethul Međida, koji je šerh na, na kitabu Teohid, kaže وَكُلُّ مَحْلُوكٍ سَوَاءٌ كِيَانَ وَالِدَكْ أو من هو من دونه إذا أطعته في معصية الله فأنت عاص كاجة سوى Svako ostvarenje, makar to bio, kaže, tvoj otac. Makar to bio tvoj otac. Ili neko drugi mimo njega. Ako mu se pokoriš u nepokornosti Allahu Đalešanuhu, ti si grešnik. Ti si grešnik. I ti si, ja kaže, uzeo ilahe min dunillah za Boga mimo Allaha Đalešanuhu. Wa illem tasđud lehu wa ted'uhu. Makar ti njemu i ne činio seđdu i makar ti njemu ne činio dobu. Ti si ga uzao za svoga Boga, makar mu ne činio seždu i makar mu ne činio dovu, to jeste poklanja, ne poklanja mu makar taj ibadet. Zatim kaže, Mene atale ulemae, wal umerae, fi tahlili, ma haram Allahu, au tahrimi, ma ehal Allah, fe kad ittahadtum, fe kad ih, erbabe min dunillah. Kaže, onaj, ko se pokori u učenjacima ili vladarima u dozvoljavanju onoga što je Allah zabranio ili zabranjivanju onoga što je Allah dozvolio, takav ih je uzeo za bogove mimo Allaha Đelešanuhu. Zato što Allah Đelešanuhu kaže اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو Kaže, zato što uzvišeni kaže, uzimaju svoje bogovi, svoje svećenike i svoje monahe za bogovi mimo Allaha Đelešenuhu i Mesiha, sina Merjeminog, a naređeno im je samo da obožavaju jednoga Boga, nema Boga osim njega. Pa kada je čuo ovaj ajet iz usta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Adi ibn Hatim, radijallahu anhu, koji je bio kršćanin, kaže, Kaže, kako on prenosi, kultu rekao sam, ja Rasulullah, Allaho poslaniće, innena lem na'buduhum, mi ih nismo obožavali. Kale bela, reče naprotiv, elem juhallilu lekum, lekumul harame, fetete bi uhum, kaže jesu li vam dozvoljavali ono što je Allah haram učinio, kaže pa ste i u tome slijedili, wa yuharrimu alejkum alhalale i zabranjivali vam ono što je Allah džellelhu dozvolio, fetete bi uhum, pa ste i kaže u tome slijedili. Kultu ka, kultu bela, reko jeste, to je tako bilo. Kale tilke ibadatuhum, kaže to je vaš ibadet njima. To je ibadet njima. Dakle, na ovaj način ste im činili ibadet. I zato kaže šej, kaže, i ovo je emrun wadihum. Dakle, poznata apsolutno stvar. Ovo je poznata stvar. Zbog čega? Li ta'at ta'atel mahluki fi ma'sijetillahi djelle wala ibadete lehu. Zato što je pokornost stvorenju u nepokornosti i griješenju Allahu djelle šanhu, to jeste stvoritelju, te barek ta'ala, to je, kaže, ibadetom stvorenju. To je ibadetom stvorenju. Zato vidimo, cijenjena moja braćo, da su žestoka upozorenja, žestoka upozorenja i svi govori su došli u tom pravcu da mu'min nikada ne smije prihvatiti da se podredi nekome ko će, ko od njega traži i zahtjeva da čini grijeh Allahu te bareke, te bareke wa ta'ala i da griješi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Zato, cijenjena moja braćo, želio bih da ovo bude na najlepši način primljeno od sviju. Znam da od pokvarenjaka neće biti primljeno lijepo i da će se buniti i da će traži, tražiti razno razne razno, razna opravdanja, kao što je to sunet takav bio svih munafika i onih bolesnih srca, koji kada god bi griješili Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, oni bi se ispravdavali, tražili bi opravdanje na sve strane. Međutim, Nadam se, inša Allahu da oni koji su iskreni, da će ovo razumijeti ako Bog da i da će shvatiti da prihvatanje, da prihvatanje ovog, ove potražnje znači ulazak u organizaciju koja će na tebe nabaciti svoj sistem, svoj si sistem, svoja pravila i ne, nije se začuditi da sutra u tim takvim džematima vidiš u mešćidu onoga iz parlamenta kako je došao i drži ders kao što drži ovde po ovih arapskih džamija, drži im ters poslanik iz skupštine, dakle iz parlamenta, koji u parlamentu glasa, glasa da je alkohol dozvoljen i da je zinalog dozvoljen i da su javne kuće dozvoljene i glasa da je zabranjeno da musliman živi po Kur'anu i Sunetu i tako dalje i tako dalje. Ovo su dakle samo naznake da znate o čemu se radi. I Zasigurno sutra ćeš moći da očekuješ u takvim mešćidima razne cedulice i razne pozive na, na, na glasanje i samimbera takvih doći će oni, oni će postaviti one koji im u potpunosti odgovaraju, koji će govoriti sve što im treba, pa će tražiti od tebe da im se u svemu pokoriš i tako čovjek upada stopu po stopu, korak po korak, dok ne, ne zaglibi, odakle više ne može da se iščupa. Zato, cijenjena moja braćo, Allaha Đelešanuh molim da nam podari iskrenosti u riječima, u riječima i dijelima, da nas učinite od onih koji savjetuju radi Allaha Đelešanuhu i govore svojoj braći radi Allaha Đelešenuhu i savjetuju se međusobno kako bi se pomogli u dobročinstvu i bogobojaznosti, a bili daleko od toga da se potpomažu u grijehu i nepokornosti. Allaha te barak wa ta'ala molim da nas svi uvrati Kur'anu i Sunetu, da uspostavi među braćom muslimanima bratsku ljubav i da se vežu za Kur'an i Sunet i da se vraćaju u svim sporovima na Kur'an i Sunet, da oni, da Kur'an i Sunet presude, kako bismo inša Allahu ta'ala izgradili bratstvo kako se zahtjeva Kur'anom i Sunetom, a ne kako kako hoće i kako <clears throat> se režira iz određenih krugova, da li to bilo nacionalno orijentisani ili proevropski orijentisani ili demokratskih krugova, sve jedno, dakle, nama je cilj i osnova i naredba od strane Allaha Đelešanu i poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da uspostavljamo vrastvo i zajednicu muslimana koja će živjeti na Kur'anu i na sunetu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makar se to ne dopalo mušricima i kjafirima i munaficima koji ne mogu da vide kada se dva brata vole u ime Allaha Đelešanuhu, a nisu rodbinski ništa, niti su u jednoj firmi da zajedno nešto rade, već se vole radi Allaha te barek ve ta'ala. Allaha Đelešanuhu molim da nas <clears throat> učvrsti na istini, da nam istinu pokaže istinom i da nam omogući da je slijedimo i da nam batil pokaže batilom i da nas pomogne da izbjegavamo batil i da se borimo protiv njega. Allaha Đelešanuhu molim da nam oprosti naše grijehe, da nam pokrije naše nedostatke i mahane. Molim ga te barak i otala da nam da lijek od svake bolesti, bilo da se radi srčane ili ili bolesti u tijelu. Molim Allaha Đelešanuhu da nas izvede na svaki hajr, da nas uputi na svako dobro i da nas sačuva svakoga šera. Molim Allaha Đelešanu da pomogne Islam i muslimane širom svijeta da im olakša njihov život i njihovu vjeru. Molim Allaha te barak da pomogne braći i sestrama koja su pali na, pali na velika iskušenja, koji su po zatvora tavagita širom svijeta. Molim Allaha Đelešanuhu da, im, da ih sačuva iskušenja koja ne mogu podnijeti. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da im poštedi živote, da im poštedi i sačuva njihov din, da im poštedi njihove porodice i da, ih saču, da im sačuva njihove imetke. Molim Allaha te barake wa ta'ala da pomogne džihad i mučahidi na svakom mjestu gdje god se bore da riječ Allaha Đelešanuhu bude gornja, a riječ nevjernika donja. Molim Allaha Đelešanuhu da broj mučahida poveća, da im poda snage na snagu koju imaju, da im učvrsti korake na njegovom putu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da njihovim rukama kazni svoga i našeg neprijatelja. Molim Allaha Đelešanuhu da zemlje muslimana učini kaburovima, onima koji su došli da porobljavaju muslimane i da se bore protiv Allahova dina. Molim Allaha Đelešanuhu da nas iskoristi u pomoć svome dinu. Molim ga te barek wa ta'ala da nas iskoristi prije naše smrti. Molim ga Azza wa da nas sastavi sa najboljim njegovim stvorenjima na Dunjaluku i da nas proživi na sudnjem danu sa najboljim njegovim stvorenjima od poslanika, vjerovjesnika, šehida i dobrih njegovih robova. Molim Allaha Đalešanuhu da sve muslimane vrati Kur'anu i Sunetu, da ih vrati teobi iskrenoj i da ih uputi ispravnim putem stazom Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Amin, ja rahmin, rahmin, vala zikru Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله الله الله عليه وسلم Popunite, braćo. Ima pozadi još mjesta, braćo. Nema. Onda se safite tamo u drugu prostoriju.